Zatim Allah sa sallallahu alaihi sallam, kada je Fira se ženi, rekao mu je, rekao mu je, rekao mu je, jesi li vi ženi sam, kada si je pogledan pogledao, jer to bi učvrstilo između tebe i ljubav. E, šrijesko pravno, Šta to znači gledati? I koliko se to smije gledati? Neki su raspijaši iz našeg društva uspjeli da kažu da smiju i da vidi sve, pa makre vide golove, ja Laž i potvora. Nego, ima pravo od da vidi ono što se vidi u spoljašnosti. Dakle, malo je djevojaka koje nosi nikave, djevojke koje nosi nikave, malo ih. Uglavnom, žena staje nikad kad se treba ili udaje. Kad treba se udaje ili kad se udala. Dakle, lice i šake. Ima pravo da gleda njen način hoda, nije to čega? Braka. A ne, mm, ona mi ne prše, ne ona, ne ona, slabe noge, a, nije to to, mm, slab glas mm, mm, jok. Dakle, svaku on dobro pregledao i o svaku dobro prokomentari su i toliko i a vidi, pa nemaš ti toliko žena na izbor da ti ženiš ti moraš prijenicat jedni ili dvije, pa njih se da, njih rad, njih rad, kakvi kako vode, kakav je njen hod, hegal, ne hegal, vaka, nakva, zgodna, nezgodna. Imaš pravo na to. Ali ne da izađeš na čaši i da kažeš, ja došao sam nigde da se ženim, vada sve pregledaš ženski ide. To je lopovno. To je vezan razlog. To je on sebi umislio, jer šeitansko sve sebi dozvolio. A to nije dozvolio Allah, to je se nam, ali radi Allah ne kaže, čuvaj se pogleda, jer te pripada prvi, a protiv tebe je drugi. A nije, prvi, pa se zagleda. E nije ni to. Pa, Kad se vidi čovjek okrene, obori pogled, pa da ne gleda. Pa ne gleda, a ne da ustraje, jer ono što je ustraju, to isto koji drugi pogled.